Ei. Enquanto nós cria, eles copia. Ei. Se não for nós, vai ser quem, filho? Fala pra mim, filho. Ei, favela, sempre serei por ela, verá, mas não amela. E hoje na comunidade é dia de Mandela. Ela junto com as colegas, chegou na hora certa. É baile de favela, ela vem na minha reta e eu lancei pra ela, lancei pra ela passei pra ela. Desce de perna aberta, vai no chão caxereta. Desce de perna aberta, vai no chão caxereta. Desce de perna aberta, ai, xeleca. Desce de perna aberta, vai no chão caxereta. Desce de perna aberta, de perna aberta. Sempre por ela, ladrão. Favela. Fiote Records. Fiote Tug Records, ladrão já pra ninguém confiar. Nós <laughs> tá tipo como? Fuga tipo vazia. Sempre serei por ela, verá, nós não amela. E hoje na comunidade é dia de Mandela junto com as colegas. Chegou na hora certa. É baile de favela, ela vem na minha reta e eu lancei pra ela, lancei pra ela, lancei pra ela. Desce de perna aperta, vai no chão cachereca. Desce de perna aperta, vai no chão cachereca. Desce de perna aperta, ai tcheleca. Desce de perna aperta, vai no chão cachereca. Desce de perna aperta, de perna aperta sempre por ela, ladrão. Favela. Fiote Records. Fiote Tag Records, ladrão. Já pra ninguém copiar. Nós <laughs> tá tipo como? Tipo vavazinho.